Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem započeo svoju poslaničku misiju, oni kojima je Allah Đalešanuhu raširio njihove grudi, postadoše prvi ashabi, drugovi poslanikovi, a oni čija je srca Allah zapečatio, počeše odraćati od nove vjere i postadoše njeni neprijatelji. Među onima na koje se Allah smilovao i u srcu im iman usadio, bijaše mladić iz bogate Kureševićke porodice, lijepo odgojen, učtiv, a blage naravi, po imenu Musab Ibnu Umeir. Jednog dana ovaj mladić se pojavi pred kućom Ibnu Erkama, dok se od njega širio ugodan miris. Njegovo lice bijaše vedro i prijatno, odjeća mu bijaše nova i čista, a sama njegova pojava bijaše naročita. Mladić tiho pokuca na vrata koja mu se odmah otvoriše i on stidljivo uđe u kuću, uljudno pozdravi prisutne i sjede u sami kraj grupe ashaba. Prisutni upraviše svoje poglede prema njemu, a sami sebi nisu mogli vjerovati, pa poželješe da Allah ovog lijepog mladića uputi na put na koji je njih uputio i da ga tako zakloni i sačuva od kaburskog azaba i džehennemske vatre. Za to vrijeme vjerovjesnik je s habima govorio o vjeri, čas bi ih opominjao, a čas bi ih obveseljivao. Kada bi ih opominjao, srca prisutnih bi drhtala pred pomisli na strahote džehennema, kad bi im upućivao radosne vijesti i obveseljivao ih, njihova srca bi levdjela od zanosa slušajući opise dženeta i njegovih blagodati. Časni vjerovjesnik bi s vremena na vrijeme učio nešto od Allahovih riječi, dok bi prisutni to pomno slušali, uzbuđenih čula, uzdrhtala tijela i očiju punih suza. Čim je Allahov poslanik završio sa govorom, mladić skoči i brzo mu priđe, skrušeno sjede pred njega i izgovori. Iskreno vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog i vjerujem i izjavljujem da je Muhammed njegov rob i poslanik. Tada pruži ruku vjerovjesniku i učini prisegu, to jest dade mu svetu obavezu na pokornost i poslušnost. Mladić je krio svoj prelazak na islam, ne toliko iz straha, nego i želje da ne uznemirava svoju majku zbog napuštanja vjere njihovih očeva i djedova. Dobro je poznavao njezin inat i tvrdoglavu upornost u slijeđenju mušrika i širku. Isto tako nije želio da ostale kurejšije stanu na put njegovom ulasku u islam, jer je dobro znao njihovu čvrstu riješenost da svakog onoga ako napusti njihovu vjeru u tom spriječe po bilo koju cijenu. Posebno su bili kivni i grubi kada bi bio u pitanju neko poput mladog Musaba koji je poticao iz jedne od najbogatijih porodica, čiji su roditelji uživali veliki ugled i poštovanje. Mladić je u tajnosti svakodnevno dolazio kod vjerovjesnika, sve dok ga jednog dana Osman ibn Talha ne vidje kako klanja, pa odmah raširi vijest među ljudima o Musabovom prelasku na islam. Od toga dana počeše teška iskušenja za Musab ibn Umeira. Njegovi roditelji se nikako nisu mogli pomiriti s tim da on napusti vjeru svojih predaka, pa pošto ne uspješe da ga odvrate od toga, oni ga zamrziše i potpuno ga se odrekoše. Musab posta siromašniji od najvećeg siromaha i bjedniji od najgoreg bjednika. Kurejšije se ne zadovoljiše s tim, nego ga svezaše i strpaše u zatvor, gdje ga izložiše teškim mukama, gladi, žeđi i bičevanju. Mislili su da će ga na taj način odvratiti od njegove vjere, ali kako da im to uspije, kada je mladić već okusio slast i ljepotu imana. Kada su muslimani vršili hidžru u Abesiniju, bježeći od uznemiravanja mekanskih mušrika, među muhađirima bijaše i Mus'ab ibn Umeir. Dakle, mladić iz uglednog plemena Kurejš, Bježao je sa svojom vjerom, ostavljajući mjesto gdje je proveo svoje djetinstvo i mladost, ostavio je svu raskoš i bogatstvo, poznanstvo i čast koju je uživao sa svojom porodicom. Sve je to žrtvovao i ostavio, a krenuo u tuđinu, među nepoznate ljude gdje je trebao živjeti kao stranac i usto još i siromah. Ali sve to za njega nije bilo ništa u poređenju sa Allahovim zadovoljstvom i zadovoljstvom Allahova poslanika. Kada se Mus'ab vratio iz Abesinije, ljudi su ga toliko omalovažavali i postupali s njim kao da ga niko ne pozna. Nekada lijepi i ugledni mladić posta tako jadan i bijedan. Odjeća mu se gotovo raspadala u zakrpama, a nekada bijaš skupocijena i nova. Njegova koža prosto ogrubi u takvim životnim uslovima, nakon što bijaše nježna i glatka. Lice mu potamni, a ranije bijaše tako vedro i prijatno. Ugledavši ga jedanput kako ide ogrnut ovčijom kožom koja se gotovo raspadala, Allahov i reče svojim ashabima. Gledajte ovog čovjeka čije je srce Allah osvijetlio svojim nurom. Ja se dobro sjećam kad sam ga gledao a on među svojim roditeljima koji ga hrane i pitaju najljepšom hranom i pićem, pa ga je ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku dovela u ovo stanje u kom ga vidite sada. Za muslimane zemlja ponovo posta pretjesna u Mekki. Kureši nastaviše sa napadima, uznemiravanjima i mučenjima, da se to više nije moglo izdržati. Po drugi put muslimani učiniše hidžru u Abesiniju, a među muhađirima se opet nađe Mus'ab ibn Umeir. Ovog puta on ne imade dovoljno sabura za duže odsustvovanje iz Mekke, nego se opredijeli za povratak i tako izabra društvo vjerovjesnikovo, makar i po cijenu svih iskušenja sa mušricima. Otada je Mus'ab pratio Allahova poslanika kao što sjena prati čovjeka. Prosto je upijao sve što je Allah htio od poslanikovog učenja, te postao jedan od najučenijih ashaba u Fivzu, Fikhu i u Hadisu. Dani su prolazili. Objavljen je prvi ugovor na Kaabi između Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i predstavnika plemena Evs i Hazređ iz Jesriba, Medine. Odatle se Medinelije vratiše kući pozivajući druge u novu istinitu vjeru u jednog Boga, Allaha. Ali nakon malo vremena oni uvidješe da im je pomoć neophodna. Trebao im je neko ko bolje od njih poznaje Allahovu knjigu, Kur'an i sunnet, hadis, Allahova poslanika. Trebao mi je neko ko će ih svi u tome podučavati i svojim primjerom im to pokazivati. Oni onda poručiše vjerovjesniku da im odmah pošalje čovjeka koji bi ih podučavao u njihovoj vjeri. Vjerovjesnik im posla Mus'ab ibn Umeira, neka je Allah zadovoljan s njim. I tako on posta prvi misionar vjere Islama na kugli zemaljskoj. Mus'ab otputovao u Medinu poče da ljude podučava vjeri i njenim propisima, a nove ljude da poziva da im se priključe. Bio je neumoran, uporan u ubjeđivanju, tako da veliki broj ljudi posta muslimanom zahvaljujući njemu. U Jestribu ne osta gotovo ni jedna kuća u kojoj ne bijaše bar jedan musliman ili muslimanka. Musab je sa svojim džematom obavio i prvu džumu namaz u Medini, prije nego je tamo došao vjerovjesnik. Kada je došao period hodočašća Keabe, Mus'ab se sa još 70 muslimana zaputi u pravcu Mekke. Vjerovjesnik se sa njima ponovo sastade na Akabi i tu sklopiše poznati ugovor između Muhameda sallallahu ve veselem i njegovih pristalica iz Medine. Davši vjerovjesniku obavezu na pokornost, Medinelije se vratiše kući, a Musab ostao u Meki sa Allahovim poslanikom. Tako bijaše sve dok Allah ne dozvoli svom poslaniku da svi muslimani učine hijđru u Medinu, pa Musab uz Abdullaha ibnu Umi Mektuma bijaše pravi muhađir. Kada je vjerovjesnik dvije godine nakon Hidžre odlučio se suprotstaviti Korejšijama na Bedru, postroji svoju vojsku, razvrsta ih po formacijama i svakom odredi njegovo mjesto i zadatak. Za zapovjednika Muhađira odredio je Aliju ibnu Ebitaliba, a za emira Ensarija Sad ibnu Muaza. Desnim krilom je komandovao Zubeir ibnul Avam, Alijevim Mikdad El Kindi. Svoju bijelu zastavu Allahov poslanik povjeri i svojim časnim rukama predade Mus'ab ibn Umeiru, koji je prihvati i s njom se zaputi na čelo vojske. Bijaše Musavno ponosan zbog ukazane mu časti, gordo i uzdignute glave nosio je bajrak Allahovog poslanika salallahu alaihi veselem tokom cijele bitke u kojoj se pokaza kao pravi istinski muđahid, borac na Allahovom putu. Dok se Musab vraćao sa bedra, ugleda svoga brata Ebu Uzeira kao zrabljenika u rukama jednog od Ensarija, koji je upravo namiravao da svom zarobljeniku sveže ruke. Musab doviknu Ensari. Dobro mu sveži ruke čuvaj ga, jer njegova majka je veoma bogata i sve će učiniti i dati samo da ga otkupi iz zarobljeništva. Tada Ebu Zeir reče bratu Musabu. Jel se ti tako obhodiš prema svome bratu? Musab mu odgovori. On je moj brat, a ne ti on je musliman, a ti si mušrik. A na Uhudu Allahov vjerovjesnik svoju zastavu ponovo povjeri Mus'ab ibn Umeiru, kao što je učinio i na dan bedra. Uzeo je Mus'ab Bajrak Allahovo poslanika sallallahu alejhi i nosio ga ispred muslimanskih boraca tako da se Bajrak viorio visoko u zraku. Mušrici koju u prvi mah bijahu gotovo pobjeđeni, navališe ponovo na muslimane i raspršaše njihove safove. Više gotovo niko od muslimana nije gledao gdje je njihov bajrak, ali je Mus'ab čvrsto gazio uz sami bok Allahova poslanika, ne skrećući ni desno ni lijevo. Odjednom se prema Mus'abu zaputi Ibnu Kamijeh, jedan od junaka iz redova mušrika, udari ga sabljom tako da mu osjeće ruku – te padoše na zemlju i ruka i bajrak. Musab zgrabi drugom rukom bajrak, ali nesretni mušrik ponovo napade na sretnog muđahida i ponovo ga udari sabljom udarcem koji mu odsječe i drugu ruku. U prašinu opet pade ruka bajraktara, a s njom i bajrak Allahova poslanika. Sada Musab dohvati bajrak dijelom odsječenih ruku prigrli ga čvrsto uza se, tako da i dalje osta visoko vjoreći se. Ibnu Kamijeh i po treći put napade Musaba. Ovaj put ga probode kopljem, nakon čega se Musab mrtav sruši na zemlju. Bajrak prihvati njegov brat Ebu Revm, visoko ga podignu i tako ga je nosio sve dok se nisu vratili nazad u Medinu. Nakon bitke Kurejšije je pobjedonosno napustiše Mejdan na Uhudu. Muslimani ponovo dođoše na bojište da pokopaju šehide Uhuda, među njima s licem u prašini i bez ruku bijaše Musab u Umeir. Kada su ashabi ukopali šehide, nastojali su da ih umotaju u bilo kakvo platno, jer bijahu isječeni od strane mušrika, a sem toga izmasakrirani od strana mušričkih žena. Za Musaba nađeš jedan mali komad platna, ako bi ga pokrili po licu, noge bi mu virile, a ako bi mu pokrili noge, lice bi mu ostalo otkriveno. Vjerovjesnik naredi ashabima da postupe kao kod Hamze, neka je Allah zadovoljan njime, to jest da mu pokriju lice, a na noge da mu stave lišća od palme. Onda vjerovjesnik, sallallahu alaihi veselem, stade pored svog mrtvog bajraktara i prouči Allahove riječi. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Ima ih koji su poginuli, a ima ih koji to očekuju Nisu ništa izmijenili, da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost.